wanda ya ɗauka nauyi shine Ismail Sani. Za ku iya kasancewa tare da mu a YouTube domin samun wasu littattafan. sai da na sauko ƙasa na ɗauki takobi sannan na sake hawa na je ne ta saran silin gashin da ya ɗaure mu kullum aƙalla na sari silin gashin sau saba'in sannan ya tsinke na ɗauko mu kullum da kyar yana rinjaya ta muna faɗuwa a haka dai na sauko daga kan gangan jikin durmusalu na ja mu kullum har inda aljana halsiya ke ɗaure a nan ne fa dabara ta ƙare dan ban san yadda zan yi ba na daga mukullin na zira a cikin kafa kwaɗan sannan na murda ya buɗe domin ba zan iya daga mukullin ba nan fa muka duba juna ni da halsiya cikin alamun karen zuci duk muka yi shiru tsawon yan dakiku daga can sai na ce ya ke halsiya shin baki da wata dabara wacce kike ganin zan iya buɗe wannan kwaɗo da wannan mukulli nan muka sake yin shiru ko nan muna tunani da wasa kwakwalwa har tsawon a guda kawai sai ta ga na yin murmushi ba tare da na ce da ita komai ba na je na janyo doguwar igiyar nan na kulla ta a jikin mukullin sannan na kama ƙarshen igiyar na je na rataya ta jikin wani karfe da ke saman kan halsiya na ja igiyar har ta iso kofar bakin halsiya na ce da ita ina son ki kama wannan igiyar da bakinki ki ja a hankali ni kuma zan hau kan mukullin na zauna yayin da kika ja igiyar mukullin zai sama a hankali har ya je daidai kafar kwaɗan kina kai ni kuma sai ta saita mukullin ya faɗa cikin kafar haka zan iya juya ke buɗe kamar yadda na faɗa hakan ko aka yi aka dace ko da buɗuwar kwaɗan sai halsiya ta girgiza sarkar ta zube ƙasa cikin tsananin farin ciki da mamaki halsiya ta dube ta ce lalle yau na yadda cewa ku mutane ku ne cika kunshe ɗan? domin ku shedancinku ya fi na aljanu kuna da kaifin basira da hikima mai tarin yawa in ba dan kai wannan dabara ba da babu yadda za a yi na kubuta tana gama faɗin hakan sai ta ɗauki takobin sarki misalu, ta sare masa kafa guda da hannu guda amma ko motsi bai yi ba balle farka daga barcin jini yana ta bulbula daga cikin dungulmin hannunsa da kafarsa na duba halsiya na ce me yasa ba za ki kashe shi ba gaba ɗaya a huta Halsiya ta ce ai idan na kashe shi ban huce tun wulakancin da mun ba gara dai na mayar da shi na kasashe kaga idan ya farka ya ga halin da yake ciki zai ji irin bakin cikin da nake ji a rayuwata kafin ya ƙara cewa wani abu tuna halsiya ta sure ni ta aza gadon bayanta nan take ta sama da ni muka ratsa ƙasa muka fice tamkar yadda ruwa ke tsotsewa a cikin turbaya kawai sai ganin mu na yi a ƙololuwar samaniya muna tafiya a cikin gajimare tafiyar sa'a ɗaya da rabi kacal muka yi muka iso birnin kisra a bayan gari halsiya ta sauke ni sannan ta ce da ni ya kai wannan saurayi mai sa'a miko min hannunka ba tare da wata gardama ba na miƙa mata hannuna ta riƙe sannan ta sumbaci hannun na sau bakwai sai ta yi murmushi a lokaci guda kuma idanunta suka ciko da ƙwallon tace ya kai wannan saurayi kai sani cewa daga yau duk abin da kake son ya zama kuɗi sai ka shafe shi da wannan hannun naka mai albarka tabbas wannan abu zai rikide zama dinari komai sa komai girman sa da wannan nake maka sallama karshe na tafi har yin yunkura za ta tashi sama sai nace da ka ta hansiya ina da tambaya guda daya a gare ki Alsiya ta ce faɗi tambayar ka da sauri domin saura sa'a guda rak misali ya farka daga bacci in ku ya farka da inda nake sai riske ne menene dalilin da yasa naga kina kuka yanzu Halsiya ta murmushi cikin yaƙe sannan ta ce ba wani abu bane yasa ni kuka face abu uku abu na farko shine na yi sabo da kai a cikin kwanaki bakwai da muka yi tare amma gashi daga yau wannan shine ganin ƙarshe a tsakaninmu abu na biyu na rabu da dukiyata wadda na gada a wajen mahaifina na danka ta gare ka abu na uku shine dur misali ya keta min haddi ban ga amfanin sauran rayuwata a duniya ba da haka yanzu ina rabuwa da kai zan je na halaka kaina domin idan ban halaka kaina ba dur misali ne zai halaka ni ko da halsiya ta zo na ta, sai ta ta buɗe fuka-fukanta ta sama cikin abin da bai wuce daƙiƙa biyu ba ta ɓace min da gani ni ko sai da na sauka ƙasa ina mai zub da hawaye saboda tausayinta da kuma farin cikin abin alherin da ya same ni kafin na shiga cikin birni sai na ga wani katon dutse mai girman gaske kawai sai na ce bari na fara jarraba sihirin da halsiya ta bani akan wannan dutse na gani shin gaskiya ne zai zama dinare kawai sai na je na shafa dutsen da wannan niyya shafar sake da ya rikide ya zama tarin dinare al'amarin da ya matuƙa bani mamaki kenan ban san sa'a da na bushe da dariya ba kai tsaye na shiga cikin birnin nan ban zame ko ina ba sai gidan sarki da zuwa na iske ana fadanci kawai na zube kasa na kwashi gaisuwa sannan na ce ya kai wannan sarki mai daraja kai sani cewa ni ba fatake ne daga birnin hindu na shigo wannan ƙasa taka tare da tsibin dukiya mai yawan gaske wadda ba zan iya ɗebowa ba don haka na bata a can bayan gari ina son ka taimaka mu a ɗebo min dukiyata don ne sayayya a cikin ƙasarka na yi alkawarin zan biya ka harajin da aka ɗora min komai yawansa yayin da sarki da jama'a sa suka ji wannan batu sai suka dube ni suka fashe da dariya domin a tunaninsu ni mahaukaci ne wadda na fuskanci inda suka dosa sai na miƙe tsaye na ce ya kai wannan sarki Ina son ka haɗa da dakarunka mu je inda wannan dukiya take idan har ƙarya na yi na yarda ka sa a sare min kai wannan furici nawa ba karamin girgiza sarki da jama'a sai ba sai da suka yi kuskusan nan sarki dube ne ya ce ya kai wannan saurayi na yarda da sharaɗinka kuma zan yi duk yadda ka so a yi nan take aka haɗa da dakaru ɗari muka tafi zuwa bayan gari inda wannan ƙaton dutse yake da zuwan mu dakaru suka iske tsibin dinare sai duk suka imoce nan take na ce mutum hamsin su tsaya a wajen sigari, mutum hamsin kuma su ɗebo dinarin iyakar iyawarsu mu tafi gaban sarki haka kuwa aka da zo gaban sarkin tare da tsibin dinare sai ɗaya daga cikin dakarun ya labarta masa cewa ai dukiya na nan tafi wannan da aka ɗebo ba ta kai kaso guda ba daga cikin dubu ko da jin haka sai sarki ya ruɗe ya kama ne rungume daga wannan rana na zama babban abokin sarkin kisra kawai sai ne zama na a garin na ci gaba da harkokin kasuwanci na har na tumbatsa sa'ad da kufur ya zo na a labarinsa sai ni da sarkin farasa muka cika da al'ajabi muka sallama al'amarin kufuru daga wannan rana kufuru ya jana a jikinsa sosai ya zama na ni ne babban hadiminsa gaba ɗayan yaransa sai da suka dawo ƙarƙashi na ya zama na ni ne mai raba musu kuɗi kuma ni ke jagoranta komai da komai na duke kufuru haka al'amarin ya kasance har tsawon shekaru goma wata rana sai kufuru ya kaɗaita da ni a tirakasa ya dube ni ya ce ya kai abokina kai sani cewa lokaci ya da zan cika alkawarin da na ɗaukar maka na cewar zan taimaka maka ka ɗau fansa akan ɗan uwanka zarusul falis lalle sai ka kashe shi da hannunka kamar yadda suka kashe mahaifinku kuma sai ka karɓi karagar mulkin misar daga hannunsa ya kai abokina kai sani cewa tun daga lokacin da na haɗu da kai na sa bokaye yin aiki bisa wannan bukata kuma yanzu sun tabbatar min da cewa lokaci ya yi na aiwatar da komai ka sani cewa tuni yanzu sarkin faris ya bani dakaru dubu ɗari waɗanda za mu tafi da su birnin misira mu ci sarki Zaruri da yaƙi don haka kawai ka kwana da shiri lalle gobe da safe za mu ɗau hanya tunan na sa an kera jiragen ruwa guda dubu masu inganci da girma don wannan tafiya lalle sa'a na tare da mu ko kaɗan kada ka samu kokwanto a zuciyarka kashe gari da safe sojoji dubu ɗari suka taru a bakin tekun kowannan su shirya cikin kayan yaki aka kawo isasshen guziri da dawakai aka zuba a cikin jiragen ruwan guda dubu ni da kufuru ne kaɗai tare da waɗannan dakaru nan take muka shiga jiragen muka nausa cikin teku bayan tafiyar wata da watanni ne muka isa birnin misra ko da zuwan mu kofar gari sai a tajire fure ya sa aka rubuta wasiƙa kamar haka daga Hadiyas bin Zalhik zuwa ga sarki Zarusul Falis bin Zalhik ya kai dan uwana ka sani cewa baya ka kashe mahaifinmu kai da ƴan uwanka kuma a sanadinku mahaifiyata ta mutu ni kaina da kyan na kai da takona to yau gani na dawo da niyyar kashe ka kuma na karɓi kambun mulki don haka sai kai shirin kare kanka ganin nan isowa tare da sojoji dubu ɗari nan take aka bai wani soja wannan takarda ya hau doki ya su kwane shi har ya isa fada zarusul falis da zuwan sai faɗi gaisuwa sannan ya mika takarda magatakar da ya amsa ya buɗe fara karanta a fili sarki zarusul falis da fadawansa suna sauraro ko da suka ji abin da wasiƙa ta ƙunsa sai duk suka ɗimoce shi ko zarusul falis sai ya harzuka zuciyarsa ta kama ta farfasa nan take zare takobi ya sare kan wannan soja da ya kawo wasiƙa sojan na ya bingire ƙasa matacce sarki zarusul falis ya daka tsawa wadda ta firgita kowa a fadar Sanda ya bada umarni a je a shirin yaƙi kowa da kowa maza da mata yaro da babba ba ɗauke kowa wannan yaƙi ba nan fa garin misira ya rude aka shiga ɗebo makamai ana ɗaura silke da sanya dokuna siddi a can bayan gari kuwa ko da sa'a guda ta shuɗe ɗan aike bai dawo ba sai shugaban dakarunmu ya ba da umarnin a faɗa cikin birnin misira da karfin tsiya kuma duk wanda ya sha gabanmu a gama da shi har sai an dangana da cikin fadar sarki zarusul falis nan take dakarun nan dubu ɗari suka zaɓi da dawakansu suna masu kururuwa kowannensu ya zare makamansa suka nausa cikin birnin a wannan lokaci idan ka ga dakarun sai kai zaton yakin duniya ake gaba ɗaya gaba ɗaya garin ya hau tsini da ƙurar dawakansu garajinsu ko ya cika dodon kunnuwa hatta dabbobin da ke dawa sun razana sun gama guje-gujensu su ku al'ummar birnin misra waɗanda suka shirin yaƙi suka fito da zarar sun ga dakarunmu sai su koma cikin gida a guje su banki koma don sun san cewa faɗan ya fi ƙarfinsu nan fa sojojin zarusul falis suka dakarun dakarunmu aka fara fafatawa iya tsawon rayuwa ta ban taɓa ganin mugun yaƙi irin wannan sai da aka kwana bakwai cir ana gumurzu ya zama na ko ina ka duba a cikin garin misra jinin bil adama ne ke gudu a wannan lokaci an kashe dakarun misra mutum dubu ɗari hudu da arba'in su kuwa mutum dubu goma sha biyar ne kacal suka tsira da rayuwarsu sarki zarusul falis sai da muka tsira shi a cikin fadarsa akan karagarsa na sa takobi na tsire shi sannan na ɗauke hular sarautar da ke kansa na sa a kaina daga wannan rana na zama sarkin misira na ci gaba da zama da abokina a tajiriku har tsawon shekaru arba'in ni ban samu haihuwa ba shi kuma bai aure ba ya ke yata kin ji labarin alaƙar da ke tsakanina da attajiri kufuru bin aljar ko da sarki hajjiyar ya zo na a labarinsa sai gimbiya narila ta ce ya kai na? hakika ba ka da wani amini a duniya wanda ya fi attajiri kufuru lalle tare da ni za a je a taryo shi sarki Hades ya murmushi ya ce kwarai kuwa kuma babban abin farin ciki shine abin da ya tafi nema ya samu kashe gari kuwa tun da safa jama'a suka yi danda zuwa kofar gidan sarki Hades dan raka shi bayan gari tarbar babban amininsa a tajiri kufuru ita ku gimbiya Narila sai ta cana musamman wanda duk ya kalle ta a wannan lokaci dole ne ya saboda bayyana zuzzurutun kyawunta a fili fitowar gimbiya narila ya zo daidai da fitowar sarki hadiyas suka haɗe a ƙofar fada kowannen su na zaune a cikin kikin doki irin nasu na sarakai dakaru da bayi na biye da su sai busa algaita ake ana buga tambari masu kirari na koɗa sarki da gimbiya ba tare da ɓata lokaci ba aka nufi hanyar bayan gari jama'a suka take wa gayen sarki da gimbiya baya kai kace kaura za a yi yayin da aka isa bayan gari sai aka tsaya aka kafa sarki da gimbiya tanti suka sauka suka zauna don jirin iso babban bako a nan ne gimbiya narila ta shiga tantin sarki suka ci gaba da hira ba su gushe ba suna hira har rana ta faɗi kwatsam sai suka ji bushin wasu algaitu na tashi daga can nesa cikin hanzari sarki da gimbiya suka fito daga cikin tanti suka zuba hanya ido tare da sauran jama'a tun daga nesa aka hango kura ta turnike sararin samaniya tun kaɗan kuma sai aka hango dawakai masu tsananin yawa duk da mahayansu sun tankaro birnin misra ko daga haka sai gimbiya ta dubi sarki hadiyas ta ce ya kai mahaifina anya ko wannan zugar ba ta wani sarkin ba ce kada fa mu tsaya jira a zo a samame mu da yaki sarki hadiyas ya ce ni kaina ina tunanin hakan domin ba zai yiwu ba a ce duk wannan tawagar ta abokina ce lalle sai mu tura a gano mana ko suwaye nan take sarki ya zai aika manzo ya tafi zuwa ga wannan tawaga da turfafo birnin misra jim kaɗan da tafiyan manzon sai gashi ya dawo ya faɗi gaban sarki ya ce ranka ya daɗe ai ba kowa ne ke zuwa ba face babban aminin ka tajiri kufur bin ajar duk wannan tawaga da kake gani ta hadumansa ce da barurinsa da kuma sojojinsa na rantse da darajar mulkin ka. Tun da nake yawo a duniya ban taba ganin zuga irin ta sojojin kufur ba sun kasance manyan mutane kuma sadaukai ina zaton irin mutanen ƙasar Rome ne ko da sarki Hadiza ya ji wannan batu sai ya tuno da batun bokansa nan take hankalinsa ya tashi ya fara tunanin anya ku kufuru ba zuwa ya raba shi da karagarsa ba ya zaya a ce attajiri ya tara irin waɗannan sojoji da hadimai kuma ya zauna tare da sarki a gare guda haka dai sarki hadisi ya ci gaba da tana zuci har gimbiya rile ta fuskanci rashin walwala a tare da shi cikin yanayin mamaki ta dube shi ta ce ya kai abana me ya faru gare ka naga sauyi a tare da fuskarka maimakon ka kasance cikin matuƙar farin ciki yayin da hadisi ya ji wannan tambaya sai sauri ya sauya yanayin fuskarsa zuwa murmushi yace babu komai yata kawai tsananin farin ciki ne jefa ni cikin tunanin baya Narila ta murmushi ta ce ai wannan ba komai bane amma zai fi kyau ka mance da baya ka fuskanci gaba haka dai Narila da Hadiyas suka ci gaba da zuba idanu har tawagar kufuri ta iso kusa da su a tsakiyar tawagar ne a tajiri kufuri ke zaune bisa wani farin ingarman doki wani hadimi na rike da linzamin dokin ko da gimbiya na lila ta yi arba da attajiri kufuru sai kyawunsa da kwarjininsa suka ɗebe ta nan take ta ji ƙaunarsa ta baibaye zuciyarta kawai sai ta ƙura masa idanu ko ƙifta ba ta yi shi ko attajiri kufuru bai ma lura da ita ba balle ya san halin da take ciki abokinsa kawai ya ƙura idanu yana ta murmushi da ɗokin ya iso gare shi yayin da kufuri ya ga tafiyar ba ta sauri sai daka hadimin tsawa ya ce ya kauce nan kawai sai ya saka dokin linzami ya rugo zuwa gaban hadiyas cikin hanzari ya sako da kan dokin shi ma hadiyas sai ruga gare shi suka rungume juna suna kukan farin cikin sake saduwa bayan rubo shekaru arba'in a daidai wannan lokacin ne sarki hadiyas ya lura da yar sanarila ya ga takura kufuri idan kawai sai ji gabansa ya faɗi Hadiza ya janye jikinsa daga na kufuru sannan ya dube shi ce ya kai masoyina ka yi sani cewa bayan rabuwar mu matata ta samu ciki kuma ta haihu an samu gimbiya narila ga ta tsaye a gabanka hadisa ya nuni ga narila kufuru ya juya ya dubi narila cikin matukar farin ciki ya ce zo gare ni ya ta ko da jin haka sai narila ta ruga ku kufuru ta rungume shi shi ko ya sumbaci gashinta yana mai cewa albarka da daraja su tabbata gare ki wannan kikkiawa nan take Narila ta ji wani farin ciki ya bai ta nan dai sarki Kofuru da Narila suka shiga cikin tanti suka zauna aka kawo musu abinci da abin sha attajiri Kofuru ya samu nutsuwa da hutu aka ci gaba da hira duk sa'ad da Kofuru ya dago kai dubi Narila sai ga ta kura masa idanu al'amarin da ya mutuka bashi mamaki kenan domin sa'ad da yake saurayi ya san cewa duk budurwar da ta masa irin wannan kallo tana nufin bayyana soyayya ne a gare shi to a wannan dalili budurwa kamar narila ya shekaru goma sha ko ashirin za ta rinka yi wa tsoho ɗan shekaru tamanin da ‘ya'ya ka masa irin wannan kallo tambayar da ya kasa baiwa kansa an sake na shi ko sarki hadiyas duk abin da ke faruwa tsakanin narira da kufuru yana lura amma tabbas ya fahimci cewa ku kaɗan kufuru bai damu da narila ba kuma ya karɓe ta matsayiya. bayan kamar sa'a guda sai sarki ya bada umarnin a tashi a tafi zuwa cikin gari nan take sarki da kufuru suka shiga cikin keken doki guda ita kwa narila ta shiga nata keken dokin da ba. har aka iso fada zuciyar narila cike take da begen kufuru a can bangaren sarki da kufuru ko hira suka kama inda yake tambaya sai ce ya kai abokina yanzu tunda ka samu maganin cutarka wanda shiri ne a zuciyarka shin ka yi tunanin matar da zaka aura don ka samu magaji ne yayin da kofar ya ji wannan tambaya sai idanunsa suka ciko da kwalla ya ce ya kai abokina kai sani cewa maganin cutata ya zamo mun a ƙwararren lokaci ne yanzu ko da na yi aure na ba za su daɗe da ni ba tunda shekaru na sun tafi ko da yake ina son bar baya amma ina amfanin haihuwa a lokacin tsufa lalle ɗana ba zai girma da ni ba kaga kuwa idan bana nan zai zamo maraya bana son ɗana ya zamo maraya a cikin kuruciyarsa kamar yadda ta kasance a kaina da wannan dalili nake ganin ya kamata na haƙura da batun aure dukiyata kuwa da sannu zan yi tunanin abin da ya kamata na yi da ita kafin na bar duniya babu mamaki ne kamar yadda aljana halsiya ta yi ko da kufur ya zo na azancan su sai tausayi ya kama sarki Hajjas har ya zub da kwalla ya ce ya kai abokina hakika ba zan so a ce shekaru arba'in da ka salwantar wajen neman magani sun tafi a banza ba tunda dai magani ya samu dole ne a yi amfani da shi ka sani cewa babu inda za ka je neman aure a duniyan nan ka rasa walau ta hanyar arziki ko ta tsiya ina mai ka da ka zaɓi inda kake so mu je ka nemo mata aure sa'ad da kufuru ya ji wannan batu sai bushe da dariya ya ce ya kai abokina kai sani cewa ni yanzu ko da zan yi aure ba zan auri ba sarakiya ko attajira ba kuma ba zan auri yarinya karama ba ko ba zaura mai karancin shekaru sai dai na auri mace mai shekaru akalla hamsin ko fiye don ita ce daidai da ni lokacin da sarki Hades ya ji wannan batu sai zuciyarsa ta cika da tsananin farin ciki amma bai bayyana hakan ba a zahiri sai nuna matukar damuwa haka dai suka ci gaba da hira har suka rabu sarki ya tafi gida shi ma kufur ya tafi nasa gida dama tuna an sa bayi sun share gidan sun kintsa ko ina kasancewa yayi kura da yana ainin dan shekaru 40 kenan da rufe gidan ba a sake buɗe shi ba sai a jiya sa'a da wasiƙa kufur ta so al'amarin gimbiya narila kuwa tunda ta isa fadarta ta kasa samun sukuni ko rintsa idanunta ta yi ta ga hoton fuskar attajiri horo? a wannan yammacin dai yadda ta ga rana haka ta ga dare ma'ana da begen kufur ta kwanta barci ko ya kaurace wa idanunta ta kasa ladabtar da zuciyarta ga barin tunanin kufuru a can gidan attajiri kufuru ko sa'ad da gari ya waye sai baya da kuyangi suka ci gaba da hidimomin gida masu girki nayi masu share-share da wanke-wanke nayi haka ma masu kula da shukoki nayi a wannan lokacin ne a attajiri kufuru ya shiga cikin ɗakin da ya saba zama don cin abinci a ƙa'ida wata koyon gasa ce mai suna lasmin ita ce ke zuba masa abincin sannan ta zuba masa ruwan tataccen inibi a kofi kufuru ya zauna kan kujera gaban wani katin tebur wanda aka cika shi da kayan abinci iri-iri akalla kwanukan abincin sun fi guda ɗari kai ka ce jama'a ne da yawa za su yi walima zama suke da wuya ku yanga ta shigo sanye da dogayen kaya farare tana faman ƙanshin turaren zaitun gaba ɗayan jikinta a rufe yake har fuskar ta kuwa idanunta ne kaɗai ake gani ku yanga ta tsaya gaban kufuru ta zuba masa abinci sannan ta zuba masa tataccen ruwan inibi a kofi kamar yadda ta saba koyaushe har ta juya za ta fita sai kiranta ya ce ya ke lasmin dakata cikin biyayya ta dawo gare shi ta sunkuyar da kai ƙasa tana mai sauraron abin da zai faɗa yaya aka yau kika manta kika cika man kofi da ruwan inibi alhalin kin sani cewa a ƙa'ida rabin kofi nake shanyewa ban taɓa shanye cikin kofi ba ko da jin wannan tambaya sai ta yi tsuru-tsuru cikin alamun tsoro ta kasa cewa komai kufuru ya murmushe ce tunda kin kasa gaya min dalili sai ki zauna mu ci abincin tare in ya so ki sha ruwan inda bai rabin kofi ki bar mun sha cikin yanayin damuwa yanga ta zauna ta zuba kanta abinci amma sai ta kasa yaye mayafin da ya rufe bakinta domin ta ci abincin kawai sai ta kura kufuru idanu ko da ya fuskanci halin da take ciki sai ya ya cire mayafin fuskar ta nan take cika da tsananin mamaki yayin da ya arba da fuskarta ko shakka babu ba kuyan galas min bace gimbiya narila ce zaune a gabansa cikin tsananin mamaki kufuri ya dube ta yace yata ya aka wannan abu ya faru haka saboda me zaki zo gidana ki aiki na kaskanta alhalin kin kasance yar sarki ai wannan abun kunya ne a gare mu lalle yau sai na yi wa kuyan galas min horo mai tsanani tunda har ta ban muke aikinta ko da jin haka sai gimbiya narila ta miƙe zumbur ta ce ya kai abokin abana kada ka zargi kuyan galas min da laifin komai domin ni ce ne mata dole na karɓi wannan aiki nata kuma muka yi musaya sutura kai sani cewa ban yi haka dan komai ba sai dan kawai na ga wannan kyakkyawar fuska ka. ya kai ma abocin kyawu da kwarjini kai sani cewa tun aje sa'a da na yi arba da kai zuciyata ta kama da tsananin ƙaunarka da bai yanka da begin na na kwana da shi na tashi na rantse haifina inda ban zo na ganka ba yanzu da tuni ina kwance cikin matsananciyar rashin lafiya tabbas ganin da ne maka yanzu zuciyata ta yi sanyi babu saurin tunani da damuwa a cikinta kai sani cewa kai ne ɗa namiji na farko da na taɓa jin ina ƙauna a cikin raina tun ina yarinya karama sarakai ke wa 'ya'yansu kamun aure na har na girma na isa aure na ɗan sarki na burin mallakata amma ban ga gunina ba kuma ban zaɓi kowa ba ka sani cewa kai ne zaɓi na yanzu lalle kai ne za ka zama mijina ko da gimbiya narila ta zo na a ta, sai hankalin kufur ya dubun zuma nan take ya sa hannu ya mari kansa dan ya dawo cikin hayyacinsa, a tananinsa duk wannan abu da ya faru almara ce a cikin mafarki bisa mamaki sai ga ai ba mafarki yake ba a zahiri al'amarin ke faruwa nan take tuno da irin kallon da ta rinka masa jiya a bayan gari kawai sai tabbatar da cewa hakika abin da gaske ne cikin tsananin damuwa kufur ya dube ta yace haba haba yata me zaki da tsoho kamata ki tuna alakar da ke tsakanina da mahaifinki lalle ni uba ne a gare ki amma ba mijin aure ba Narila ta matso kwalla daga inaninta ta ce shin baka so na ne ko kuwa kana da wadda kake so sama da ni kufure ya ce babu ɗaya cikin biyu amma dai sani ne ba mu dace da juna ba ai tsoho sai tsohuwa yarinya sai yaro ta ce ya kai wannan attajiri kai sani cewa shi so ba duba tsufa haka kuma baya duba cancanta shi so halitta ce mai tsohuwa a zuci kuma takan bayyana a duk sa'ar da ta so babu wani makami da ya isa ya hana ta bayyana face mutuwa na barka da wannan kalami na haka yi tunani kuma ka yanke shawara daga nan zuwa gobe amma ka sani cewa idan ka ki karɓar soyayya ta rayuwa ta bata da sauran amfani a doron ƙasa tabbas kashe kai na zan yi ka huta lafiya Dalila na gama wannan jawabi ta juya ta fita daga cikin ɗakin ta ba ta jire kufura a tsaye cikin tsananin tunani da damuwa akan yadda zai bullo wannan al'amari shin zai sanar da sarki hadis abin da ya faru ne tsakaninsa da gimbiya Narila ko ko zai ce da ita baya santa in ya so ta je ta kashe kan nata waɗannan abubuwa guda biyu su suka yi ta kai kawo a zuciyar kofuru har lokacin tafiyarsu zuwa fadayi don gana da abokinsa sarki Hades sarki Hades na zaune a fada ana tafiyar da harkokin mulki gimbiya Narila na zaune a ɓangaren hannun damansa sauran fada da jama'ar gari na kewaye da shi attajiri kufuru ya shigo ko da ganin sa, sai sarki hadisa miƙe da sauri ya je ya tarye shi ya kamo hannunsa ya kai shi har kan karagan mulki suka zauna tare aka ci gaba da harkoki ana cikin wannan hali ne sarki hadis ya lura da cewa kufuru na cikin wannan hali na matukar damuwa domin tun da ya zauna bai kara cewa komai ba bai ɗago ya dubi kowa ba sarki habis ya dafa hannun kufur da hannunsa guda sai kufur ya dago kai da sauri kamar wanda ya firgita sarki hadis ya dube shi cikin damuwa ya ce ya kai masoyina babban amini na menene ya addabi rayuwar rayuwarka har ka shiga cikin mugun tunani haka kufur ya duba hadiyas sannan ya duba gimbiya na narila ya kasa cewa komai sai da sarki hadiyas ya tambayi kufur sau uku amma ya kasa cewa komai ba zato ba tsammani sai Hadiyas ya fakin numfashi ya zare wuka ya saka kansa a kirji take faɗi ƙasa magashiyan nan fandarila da kufuru suka rusa ihu suka fashe da kuka cikin hanzari kufuru ya ɗaga sarki Hadiyas ya ɗora shi bisa cinyarsa yana mai zub da hawaye shi ku Hadiyas ya ƙura masa ido yana numfashi sama sama kufuru ya ce ya kai masoyina me sa kai wannan ɗanyen aiki Hadiza buɗe baki da kyar yace akai masoyina kai sani cewa da daɗewa boka na ya gaya min cewa in muna zaune a waje guda ni da kai wata rana sai jama'a sun yi mun bore sun karɓe rawani na sun baka haka kuma ya sanar da ni cewa kai ne zaka auri yata ka gaji da abin da na mallaka Ba na bakin ciki da hakan amma ina bakin ciki a ce na rasa wannan mulki wani yawo alhalin bai zamo jinin gidanmu ba kuma bai zamo ɗan asalin misra ba duk abin da ya faru tsakaninka da narila jiya a gidanka na sani domin akwai bawan mu wanda ke binta baya duk sa'ad da ta wani motsi hakika na san kana matukar ƙaunata kuma kana matukar jin kunyata tabbas idan